Musiqa pedagogikasi, ikkinchi bob, oltinchi mavzu. O'zbekiston Respublikasida musiqa ta'limini rivojlantirishning yangi bosqichida ta'lim va tarbiya masalasi. Rejalar: Birinchi reja: ta'limda musiqa va san'at. Ikkinchi reja: musiqa ta'limini rivojlantirishning yangi bosqichi ta'lim va tarbiya. Uchinchi reja: O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim va tarbiya So'nggi yillarda mamlakatimizda ta'lim-tarbiya tizimining sifatini va samaradorligini oshirish, bog'cha tarbiyalanuvchilari, maktab va oliy ta'lim muassasalaridagi yoshlar orasida zamonaviy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, shuningdek, ta'lim tizimi va ilm-fan sohalari o'rtasida yaqin hamkorlik va integratsiyani ta'minlash, ta'limning uzviyligi va uzluksizligini ta'minlash bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, milliy ta'lim-tarbiya tizimining hozirgi holati uni zamon talablariga moslashtirishni, yoshlarni yuksak bilim va ma'rifat egalari, jismoniy va ma'naviy sog'lom shaxslar etib tarbiyalashni, ta'lim muassasalari rahbarlari va pedagog xodimlarning nufuzini oshirish, ularning samarali ishlashi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishni talab etmoqda. Mamlakatimizda ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini yanada takomillashtirish, jamiyatimizda o'qituvchi va pedagog xodimlar, ilmiy va ijodkor ziyolilarga bo'lgan hurmatni kuchaytirish, o'quvchilarni kasbiy mahoratini rivojlantirish hamda tizimda xususiy sektor ishtirokini kengaytirish maqsadida quyidagi asosiy yo'nalishlar belgilangan: o'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim tarbiya va ilm fan sohalarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari mamlakat taraqqiyoti uchun yangi tashabbus va g'oyalarni ilgari sura oladigan ularni amalga oshirishga qodir intellektual va ma'naviy salohiyati yuqori bo'lgan yangi avlod kadrlarini tayyorlash ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarni zamonaviy kasb egalari qilib yetishtirish uchun zarur bilim va ko'nikmalarni shakllantirish dunyo miqyosidagi keskin raqobatga bardosh bera oladigan milliy ta'lim tizimini yo'lga qo'yish darslik va o'quv qo'llanmalarini zamona talablari asosida takomillashtirish yangi avlodga moslashtirish o'quv dasturlari va standartlarini optimallashtirish ta'lim tarbiya muassasalari rahbarlari pedagog va murabbiylar professor o'qituvchilar hamda ilm fan sohalari vakillarining jamiyatdagi o'rnini va maqomini oshirish ularning mashaqqatli mehnatini munosib qadrlash faoliyat samaradorligini qadar moddiy rag'batlantirish pedagog xodimlarning kasbiy mahorati va faoliyat samaradorligini doimiy ravishda oshirish uchun zarur shart sharoitlarni yaratish malaka oshirish tizimini hayot davomida o'qitish tamoyili asosida takomillashtirish muhim vazifa sifatida belgilangan. Shu bilan birga ilmiy tadqiqot va ta'lim xizmatlarida xususiy sektor ishtirokini kengaytirish, hududlarda nodavlat ta'lim tashkilotlarini tashkil etish orqali raqobat muhitini shakllantirish hamda davlat xususiy sheriklikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda ta'limni boshqarish tizimini avtomatlashtirish va har tomonlama tahlil qilish elektron resurslar va masofaviy ta'lim imkoniyatlarini yanada rivojlantirish shuningdek ta'lim oluvchilar orasida it sohasidagi kasblarni ommalashtirish ham dasturiy vazifalarni biri hisoblanadi xalq ta'limi vazirligi vazifalari ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyalari bilan hamkorlikda 2021 yil 1 martga qadar malakali pedagoglar ilmiy xodimlar psixologlar va xorijiy ekspertlarni Finlandiyaning malakali mutaxassislarini jalb qilgan holda milliy o'quv dasturini ishlab chiqishi dasturda quyidagilar nazarda tutiladi tayanch o'quv rejasini takomillashtirish va fanlar orasida uzviy bog'liqlikni hisobga olgan holda ularning sonini optimallashtirish o'quvchilarning kelgusidagi hayotga tayyorlash ularga o'z bilim va ko'nikmalarini amaliyotda qo'llashni o'rgatuvchi malaka talablarini sinflar kesimida ishlab chiqish fanlararo aloqadorlik va sinflar kesimida davriylikka to'liq rioya qilgan holda o'quv dasturlari o'rtasida uzviylikni ta'minlash Yangi avlod darslarini o'qituvchining metodik qo'llanmasi, o'quvchining mashq daftari va multimedia ilovasi bilan birga kompleks tarzda yaratish va nashr etish. O'quvchilarni fan bo'yicha bilimlari bilan bir qatorda savodxonlik, kompetensiya va shaxsiy sifatlarini baholash, kasblarga bo'lgan qiziqishini aniqlash tizimini joriy qilish Xalq musiqasi, ya'ni musiqiy folklor – bu og'zaki an'ana shakllangan musiqa turi bo'lib, u o'zida ibtidoiy san'atdan kelib chiqqan o'yin usullari, jodu aytimlari, tovushli signallar, shuningdek, xalq ashula va cholg'u kuylari kabi shakllarni jamlagan. Uni boshqa musiqa turlaridan ajratib turadigan asosiy xususiyat uning turmush jarayoni, ya'ni urf-odatlar, marosimlar, bayramlar va boshqa kundalik hayotiy voqealarga bevosita bog'langanligidir. Ko'plab musiqiy folklor namunalari sof estetik hodisa sifatida emas, balki kundalik hayotning turli vazifalarini mehnat, maishiy, marosimiy bajaradigan badiiy shakllar sifatida shakllangan. Xalq musiqasi namunalari ko'pincha sinkretik bo'lib, unda kuy ohanglar, so'z, raqs hamda tomosha bilan uyg'unlashadi. Har bir badiiy an'ana va shakl, masalan, ohang yoki melodik andoza, turli davr va sharoitlarda tinglovchilar va ijrochilar tarkibi, ijro vaqti, joyi va muhitiga qarab o'zgaradi. Shu sababli har bir xalq musiqasi namunasining bir nechta varianti mavjud bo'ladi. Shuningdek, xalq musiqasida mintaqaviy, milliy va mahalliy uslublar farqlanadi. Masalan, o'zbek xalq musiqasida buxoro samarqand musiqa uslubi va surxondaryo qashqadaryo musiqa uslubi kabi o'zbekiston mustaqillikka erishgach tarbiya va unga bog'liq jarayonlarda yangi sog'lom pedagogik tafakkur asosida yondashuv shakllana boshladi g'ayri ilmiy sinfiy partiyaviy yondashuvlar rad etildi va tarbiyaning milliy jihatlariga alohida e'tibor qaratildi Shu maqsadda xalq pedagogikasi boyliklari va o'zbek mutafakkirlarining pedagogik qarashlari chuqur o'rganilmoqda. Natijada O'zbekiston pedagogika fani va amaliyotida oila tarbiyasi ham, ijtimoiy tarbiya ham muhim o'rin egallashini tan oldi. Shuningdek, tarbiyada irsiy va biologik omillar ham hisobga olinadigan bo'ldi. Ortiqcha baho berish esa kamaytirildi. bu holat tarbiyaga doir hodisalarni aniq tushunish tarbiyaviy tadbirlarni to'g'ri tashkil etish va tizimli ravishda amalga oshirish imkonini yaratdi ayni paytda tarbiyaviy jarayonda ommaviy axborot vositalarining faol ishtirokida bir tomonlama yondashuvlar sezilmoqda haqiqatdan ham ommaviy axborot vositalarida ko'proq ijobiy materiallar e'lon qilinayotgan bo'lsa da Bu hol yoshlarda hayot va jamiyatdagi turli jarayonlarga nisbatan bir yoqlama ko'proq maqtov va o'zini maqtanish hissini singdirish xavfini tug'diradi. Shu bois tarbiya jarayonida ommaviy axborot vositalaridan foydalanishda yanada ehtiyotkor va muvozanatli yondashish zarurligi tug'ilmoqda. Mazkur holat shuningdek davlat rahbari Islom Karimov Muhtaram birinchi prezidentimiz Islom Karimovning eng asosiy mezon hayot haqiqatini aks ettirish yuksak ma'naviyat yengilmas kuch va matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlariga yo'llagan tabriklari shuningdek boshqa ma'ruza va asrlardagi talablar bilan ham to'liq uyg'un emasligi sababli ommaviy axborot vositalarining tarbiyaviy jarayondagi roli yuzasidan yanada puxta yondashishni taqozo etadi Shuni ta'kidlash kerakki, o'qituvchilik inson jamiyati tarixi boshlangandan buyon e'tiborga sazovor, hurmatga loyiq kasb sifatida shakllangan. Al-Farobiy ta'kidlashicha, o'qituvchi aql-farosatga, chiroyli nutqga ega bo'lishi va o'quvchilarga aytmoqchi bo'lgan fikrlarini to'la va aniq ifodalay olishini bilmog'i zarur. U fikrini davom ettirib shunday deydi: O'qituvchi va rahbarning vazifasi dono davlat rahbari vazifasiga o'xshaydi. Shu sababli o'qituvchi eshitgan va ko'rganlarning barchasini eslab qolishi, aql-farosatga, chiroyli nutqga ega bo'lishi va o'quvchilarga aytmoqchi bo'lgan fikrlarini to'la va aniq ifodalashni bilmog'i lozim. Shuningdek, u o'z or-nomusini qadrlashi va adolatli bo'lishi kerak. Ana shundagina o'qituvchi insoniylikning yuksak darajasiga erishadi va baxt cho'qqisiga ko'tariladi. Shu tariqa pedagog faoliyati faqat bilim berish bilan cheklanmay, u tarbiyaviy, axloqiy va estetik qadriyatlarni shakllantirish, shuningdek, jamiyatdagi insoniylik va adolat me'yorlarini targ'ib etish mas'uliyatini ham o'z zimmasiga oladi. Abu Ali ibn Sinoning ta'kidlashicha, O'qituvchi matonatli, sof vijdonli, rostgo'y bo'lishi va bolani tarbiyalash usullari hamda axloq qoidalarini mukammal bilishi lozim. U o'qituvchining butun ichki va tashqi dunyosini chuqur o'rganib, uning aql qatlamlariga kirish qobiliyatiga ega bo'lishi shart. Shuningdek, Nasriddin Tusi o'zining Nasriddin Tusi o'zining o'qituvchilarni tarbiyalash to'g'risida asarida shunday deydi o'qituvchi munozaralarni olib borishni bilishi fikrini rad etib bo'lmaydigan tarzda isbot qila olishi o'z fikrlarining to'g'riligiga ishonchi bo'lishi va nutqi mutlaqo toza mantiqan izchil bo'lishi kerak dars vaqtida o'qituvchi o'zini tutolmasligi ish jarayonini buzishi mumkin. Nutqi hech qachon qo'pol, g'azabli yoki qattiq bo'lmasligi lozim. Qoshg'ariy ham o'qituvchilikning tarbiyaviy ahamiyatini ta'kidlaydi. Men a'zolar kasalligini davolashdan avval odamlarning ruhiyatini davolash zarur deb topdim. Bunga men o'qituvchilik yo'li bilan erishaman va bunga ishonchim komil, chunki A'zolar kasalligi yuzlab, minglab odamlar hayotiga xavf solsa, nodonlik va bilimsizlik tufayli o'n minglab, yuz minglab odamlar zarar ko'rishi mumkin. Ulug' shoirimiz Alisher Navoiy ham o'qituvchi mehnatini yuksak baholab shunday satrlar bitgan. Agar shogird podsholikka erishsa ham, unga muallimga qulluq qilsa arziydi haq yo'lida kim senga bir harf o'rgatmish ranj ila aylamak e'zoz uni aning haqqin ming ganj ila hozirgi zamon ilm fan taraqqiyotini buyuk allomalarimiz yaratgan qimmatli asarlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi garchi bu nodir asarlar bir necha asrlar ilgari yaratilgan bo'lsa da ular o'z qimmatini yo'qotmaydi shu orqali o'qituvchining o'rni va uning vazifalari o'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalash ishida jamiyat va jamoatchilik tomonidan e'tibor qaratilishini naqadar muhimligini yaqqol ko'rsatadi mamlakatimiz kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirish jarayonida o'qituvchining yosh avlodga ta'lim va tarbiya berishdagi jamiyat oldidagi javobgarligi yanada ortib boradi. Zamonaviy maktablar o'qituvchisi bir qator muhim vazifalarni bajaradi. U sinfdagi o'quv jarayonini tashkil qiluvchi asosiy shaxs bo'lib, dars vaqtida qo'shimcha mashg'ulotlarda va darsdan tashqari paytlarda o'quvchilarga maslahatlar berish, ularni bilim manbai sifatida yo'naltirish vazifasini bajaradi. Ko'plab o'qituvchilar sinf rahbari sifatida ham faoliyat olib borib, tarbiyaviy jarayonlarda samarali tashkil qiladilar. Zamonaviy o'qituvchi shuningdek ijtimoiy psixologik bilimga ega bo'lishi shart. U o'quvchilar o'rtasida o'zaro munosabatlarni yo'lga qo'yish, bolalar jamoasida ijtimoiy, psixologik mexanizmlardan foydalanishni bilishi lozim. Ilm-fan va madaniyat fidoilarining namunalari yosh avlodga o'rnak bo'lib xizmat qiladi iste'dod esa avaylab asrash orqali rivojlantiriladi ahillik jamiyatdagi qudratli kuch sifatida ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi shu bilan birga siyosiy ijtimoiy iqtisodiy munosabatlarning rivoji bilan bog'liq maxsus adabiyotlar yaratiladi darslik va o'quv qo'llanmalar takomillashtiriladi ijtimoiy fanlar asosiy tadqiqot mavzulari bo'yicha izlanishlar olib boriladi mafkuraviy jarayonlarni ilmiy tahlil qilish ma'naviy ma'rifiy targ'ibot texnologiyalarini keng joriy etish zamonaviy texnologiyalar va ommaviy axborot vositalaridan samarali foydalanish shuningdek virtual kutubxonalar va axborot resurs markazlari yaratish orqali ma'naviy ma'rifiy ishlarni aniq va maqsadga qaratilgan holda amalga oshirish imkoniyati mavjud bo'ladi Shu tarzda o'qituvchi jamiyatning ma'naviy-axloqiy taraqqiyoti, yosh avlodning barkamol va yetuk shaxs sifatida tarbiyalashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.